Torej, eh, gre za socialno podjetništvo, ki je dejansko pač ima že neke korenine pri nas, ampak eh, mislim, da še dosti eh, se lahko naredi. Ne? E, všeč mi je, ker je tu pač kar nekaj ljudi zaposlenih. Ne? E, v bistvu e, ekološko kmetovanje, se pravi, predelane izdelke, ki so čudovite, eh, dobre, smo poskusili, pa tudi zelo lepa embalaža, tako da je za trg zelo primerno. To se mi zdi ena taka zaokrožena celota in te stvari sigurno bi še bilo treba na več mestih ponoviti. Eh, lahko še vprašam ime, prime, ki nizke ste, predvsem to? Ja, Felicita Domiter, eh, kmeti, kmetijsko-gozdarska zbolnica Slovenije, kmetijsko-gozdarski zavod tuj. Delam pa na področju razvoja podeželja. Dobro,